Barik eta hor bi lehena bestiarrikin, hoiekin rezibituko tiagu familia bat, uh, eh, jentez mena ez eskietan refugiatuen uh, estatu hua. Odean nahi baruk, baruk erraiten den bezala, jente hoientak olako un vide, un vide eh. mhm. bigeren parte bat, frantziako estatuko uh, barnen, deitzen duke uh, prozesua le, le kada, familia bat errisipituko diagu, martxuan hoita batin, uh, hor barukek familia bat zirriatik zinik, mementun jente hoik, batuk hiu jente, eh, familia bat eta hor bat, mementun uh, eh, um, beruten uh, ingu jantutzak, horatuk, alepeik, diat, eta uh, jente hoi zinentuk eta hamustekunen uh, buian, uh, xuxen kataratzea.